արդեն հենց ստացվել էր արդեն ինքնուրույն եմ սկսած զբաղվելու ավելի շատ խոր ուսումնասիրելը հիմնականում են կորած տեղերը այն բոլորին հայտնի տեղերը տակիտակ ծանոթա տրայդի պենչու մորալի տրայերա կենտրոնա ցաչում ուժը սկսակ ուսումնասիրել ավելի շատ քայլարշավին ուղությունն է վեր վեր բավականին լավ հետաքրքրությունը առաջացրավ մարդկանց մեջ ու արդեն տեղացիկ ավելի շատ են իրար հետաքրքրված, քան թե դրսի մարդիկ։ Ու դի այդ նախաձեռնությունը ստեղծվալա Crazy Tours Արցախ անունով այդ crazy tours-ն էլ crazy անունն էլ այդ առաջի զբոսաշրջիկներից ա եկալ վեր ամեն ինչ անց դիհիացած, զարմացած, միշտ ասելիս լավ ու ուզած crazy crazy Տարիների ընթացքում ակումբի անդամների թիվը մեծացավ։ Ներքին զբոսաշրջությունը ավելի ցանկալի եւ պահանջարկ ունեցող ճյուղ դարձավ։ Քայլել, բացահայտելով նոր վայրեր, պատմամշակութային արժեք։ 4-րդ տարին է վերզբաղվում ենք դրանով։ Բավականին լավ աուդիտորիա ենք ձեր կերել, դա կարճ ժամանակ ու հələ մինչև պատերազմն էլի դաժե այդ 3 տարվա մեջ բավականին լավ խմբեր ենք կազմալ, ուժը դիատորա վերխմբերը դաժանգերներ են նախասիրություններից դի դե ասած ակումբա, որովհետև դրսից հիմա հոսք չկա ընդհանրապես հա կա Ռուսաստանից, բայց մասնավոր կամն մասնավոր կինամ ու դի ավելի շատ նավերնսկի ծանոթ չեն մեր ուղություններին, մեր է տուրիստական շուկային պատկերացնում են վեր մենակ Ստեփանակերտա ու Աբրատնա։ Արշավն իր արկածներն ունի, նոր վայրեր բացահայտելը հաճախ այդքան էլ հեշտ չէ։ Զբոսաշրջային քարտեզներում ճիշտ կետը գտնելը երբեմն փնդրտուկների եւ մոլորումների պատճառ է դառնում, բայց իհարկե հեշտ հաղթահարելի։ Որպես տուրիստական վայր անծանոթ է լար մարդկանց, այսինքն կատալոգը տուրիստական նա ամբողջ նախարարությունի կատալոգը զուտ կոորդինատներն այլ տված, ուտեղ արահետ չկա, ճանապարհ չկա, չկա ուղակի մի հատ GPS-ի կոորդինատա վերաբուտու պիտի քինաս, ու պատկերացնում չէ, դու ժուս քինամ, թա չէ։ Ճիշտ է, միշտ է լինում ալի քինամ սխալ ճանապարհը, դու արահետ են աղաշան գրվամ, եթե ստերնում обратно այդ արահետը եկամ։ Վադիմն ասում է, որ թեև արդեն հասցրել են լինել Արցախի մեծ մասում, բայց մեր հնամենի աշխարհն իր գաղտնիքներն ու մոռացված անկյուններն ունի, եւ սրբավայրեր, տեսարժան վայրեր այցելելը հաջող շատ է տպավորում իրեն։ Ճիշտն ասած, անցած տարի Արմին շատ հետաքրքիր ինձ էտի նոր տեղայելալ խաթարավանքն է, այդ վաղվասի ու չարեք տարի արանքում լի, այդ արանքն անգում, շատ հզոր բանական համալիր է, շատ հետաքրքիր ու շատ հզոր արխիտեկտուրա ունի, ուժը պլանավորացնել է մինչև պատերազմ որ պիտի կամուրջ գցին թարթարեն գլխավնդը միտեղ նեղված կտեղ կա վեր անցկենան շատ քիչ ալի տեղը բայց հիմա կամ պիտի վաղու հասավ մոտ մի 10 կիլոմետրի կարգին քայլիս կամ էլ թարթարեն ցմակած վախտը անցկենին պրոստո բրոդ մուտի ինքեցավ ուղեկցորդ այլ ալմզն այդ տեղացի, որտեղ ես գիտել, սկացած եմ, բայց տեղը գիտել ես չում, լավ մոտորապես տի պատկերացրավում։ Էտ այլ ինձ շատ կա Չաղակաբերդն ավ էր արդեն բավական հայտնի է դրալ, բավական սիրված Ժամանակակից տեխնոլոգիաները ժամանակակից աշխարհը հասանելի եւ ցանկալի են դարձնում մոռացված հինը։ Զրուցակիցս պատմում է, որ իրենց արշավներից հետո հաճախ է նկատել, որ հնավայր կամ դերսարժան վայր այցելողների թիվը մեծանում է։ Ուլուբաբն այլ այլ հələ դի շատ ինչի իլալ պոպուլярնի չէին, լստի ասած։ Ու ես եմ երկու այդ խումբ տարալ, դրանից հետո սկսան, հա, մեկ էլ լոխ հիշալն վեր, հա, դի տեղ կա, բայց ոչ մին քեթ հաշի հա, գյուդում չնշտեղացի, ու դի կամանց կամանց հա զարգացալ։ Հետո Ռուզանի Բերտնան էր։ Գանձասարի կողքերքնա, այդ նույն տեղանքն անգում, բայց դրա մասին շատ քիչ էր նոսալ, հա, անունը դի գյուդում Ռուզանի Բերտ կամ դարպասներ, ինչ որ դի անուններ սկացած են, բայց բաբշե պատկերացնում չեն ու կարելի ասած վեր հա վեր մուկ առաջիններից ընկելալ ու վեր կեցավ այնտեղ բացահայտալ Նախքան պատերազմը զբոսաշրջային ուղիները բազմազան էին, հնարավորությունները մեծ, բացահայտվելիք տարածքները շատ։ Վաթիմի մոտ շատ է տպավորվել մեղակավան այցը դի որպես հավատքի տեղ որպես ուխտագնացություն քիչ տեղ էր այլալ, բայց էլի լալա խոսքի նույն մինը Եղիշե Արաքյանն այլալ մադաղիսում էդ լալա շատ շատ տպավորիչ տեղ այլալ ու առաջարշավներից մեկում մզնետ մի սարկավակել այլալ եկեղեցուց պրոստը որպես հաճախորդլի ու եկեց ակմոմ վարալ ինքը սկսա երգ ասել այդտեղ այդ եկեղեցին նորից կյանքա ստացալի թեզանոր շունչ է ստացալ մոմերավ այդ երկերավը ու այդ պահին դիատերալ վեր անկախ հյուրանցանա մխել համար պրոստը սկսան աղոթել ծնկին չոքալ դիատերալ վեր դի հիմնական կարի մասի երևի այդ ուղությունը այդ մասնա վեր դի ավելի շատ որպես եկեղեցի որպես սրբավայր Սեպտեմբերի 27-ը սովորական զբոսաշրջային օր էր։ Տաթևիվանական համալիր այց էին պլանավորել։ Առավոտյան 6-ին ճանապարհվեցին։ Առավոտ 6-ին գերեն կացալ դուրս եկալ, մեր տղան էլ 15 տարեկան է դվախտ։ Ասա ես կամչում կոնոմինո։ Ուզա հանգստանա։ Ոմշում թողակ դե սովորական երևույթ ալի փոխա ուզմա կոնին։ Թողակ իրան քնած մուկ 6-ին դուրս եկա քեցա արդեն երևի համարյա գորիս ասած զանգընտվալ արդեն այդ լուրերը սկսալ ասել վեստիա ստիա պատկերացած չկար դա իրոք կարետինի անպատկերացնելի պեներին սկսալ ասել է վեր հա ուրիշ պենա վեր սահմանում այնչ վեր լարվածություն ուրիշ պենա ուրիշ совсем ուրիշ պենա վեր քաղաքին իրա ընդխում Ասում է այդ օրվա ուխտավորների մեծ մասը կանայք էին եւ պնդեցին, որ եկեղեցու ճանապարից հետ չեն դառնա։ Հասան Տաթև մոմեր վառեցին, աղոթեցին եւ վերադարձան Արցախ։ Կանանց եւ տղամարդկանց համար պատերազմը հաճախ այլ ճակատներ է ունենում։ Զորահավաքայից էլ եմ մնալ։ Դիրքերում հագին վախտեն եկել այնտեղ, ինչեւ հերթափոխը։ Հետո արդեն եկանք մինչև հաջորդ հերթափոխը։ Մինչև նորից կմեկներ առաջնագից ճակատագիրը Վադիմի համար այլ ուղի էր պլանավորել։ Էլի ուղեկցորդի դերում էր, այս անգամ պատերազմական։ Պատահական։ Հենց դրալա դե ինտերնետը հիմնականում Եվրոպում նայել էլ հավաքվել իսկ դե, էլ դեղ դեղ լրագրողն են ամեն երկրից եւ այլ եւ այլ։ Տեատրա վերյուրանքն մուտիկացապա տեսանք վեր մաշինավը քաղաքում է մաշին չկա։ Եթե վախը չմիգուցե կարինք լի մի քանի տեղ կինանք ասում վախելի խնդիր չկա ուղղակի հասկանանք չտեղա կինալի ու անիմաստ չլի կինանք տեսնանք ուտի մի վար ժամանակ էլ լրագրողներին հետ այդ կրեզի տուրը ձևա փոխվալա միլիտարի <laughs> տուր ատերալ նայետները նույն ձև էլի ամենից թեժ տեղերը ամենից կրակոտ տեղերը ուրանք էլ վայեն ժուրնալիստները ուրանց էս քաղաքին կյանքը հետաքրքիր չի ամենից ամենից, որտեղ հնարավոր է այլալ դե, պահայլալ խմբավն կեցա պահայլալ կալոնավն կեցա պահայլալ զուտի մաշինս ամենակելա կյանքել ըմբռկալ կեցա անընկալ շուշի արդեն այդ վերջը օրերն այլալ արդեն ամսաթիվ հիշում չում բայց արդեն մոտիկ կրակոցների զանգնդու ապա մնաց անգստը կարամ չքշանակ եկ մեզ գշցրու ասում կարամ չում ես տեղից տեսնում լի շուշեն ինչ վիճակ ամեն տեղա ծոխապ ցերանամ Ինչու, դե հենց ասամ լավ տեղ մի տեղ թակում, տեղ ջերեցիկ կացիկ մինչև կամճար իմ ցես։ Ուներ դիրքերում էլ չվեջ, ժիլետ վեջ կասկակեցած տեղ արդեն ստիպված կեցած, իրանց կշցնիմ հավայի պատմությունների մեջ չընկին։ Դե հետո ինստորալ արդեն դել ավարտվա այդ ամեն ինչը։ Կրակոցների տակ սլացող մեքենա լրագրողների կյանք, որ պետք է փրկել, եւ պատասխանատու աշխատանք, վարորդեր եւ ուղեկցորդ մարդկանց համար, ովքեր լուսաբանում էին պատերազմը իր փոքրիկ հայրենիքում։ Մենք էլ համբյուտերը կամ տելեֆոնը պետք է անում այդ հին նկարները հիմնական դի ուրիշ նկար չունի, հիմնի հիմնական է տուրերից է կամ իմ քեթած տեղերից է։ Իհարկե հադրութի շրջանն է շատ հարուստ ելալ այդ ու շատ սիրված իլալ մեր կողմից հատկապես դիզապայտնը գճավանքը այդ վեր իսկականից վեշմինձևի հարմարվում չես նույն այդ եղեշե արաքյալ վեր մնաց համադաղից նույն ուրիշ վեշին եթե վեշին պենչինի հյունոտի կիրճնաշուշի տակը վեր ինչու է մին подсознательный как будто զգացմունք այլ այդ վերջի ամառնա համարաշեբեթի 3-4 հետ քինալիս մնալ ուղակի մանկյալիս ես մենակ ավետ կիրճավը քարանձավներ ավելի տատուս եկա թազատեղ ճարալ հիներավ անցկացալ ու այդ հադրուտնալալ վեր համարա երևի ամիսը 2 կամ 3 հետ կեցանք դիզափայտ կամ ընդհանրապես արդեն դեռ լավ ընկերներ ձերք բերած հետները համագործակցելիս ընկելալ արշավներից հետո իրանց տող լավ շատ լավ տեղ ունելա սարկած քինալիս գլալ պիկնիկ ընդեղ ունելիս ու հա հավորա հա, այդ կորուստը զգալը պահի տակ կյամայի չեր գիտակցություն կյամա տեղը վեր հասկանում ես ինչա կատարվում ուտեղ արդեն как будто վերասման параллельный реальность էստի կողքիցս եշում քու կյանքիդ լա ասում ես նույն կյանքն այլ Պատերազմն ավարտվեց, ստեղծված իրավիճակի հետ դժվար է համակերպվելը։ Պատկերները, մարդիկ, սրբավայրերը իր հիշողության մեջ են Առաջի տարին էլ շատ դիժեր վեր ամեն օր, գրեթե ամեն օր, ամեն շաբաթ ինչ-որ սահման այլ փոխվելիս։ Ուսոր էս մի գող մեր ձերքինա մի շեպտից հետո ասում են դել են հազնում, այդ վախն է շատ դժվար կողմնորոշվել վեր հասկանաս իրոք սա անվտանգա թե վտանգավոր է, քանի որ դու պատասխանատուն խումբը ստանում, սաղ քեզ իր այդ պատասխանատվությունը այդ առաջի տարին մի քիչ զուսպ ընկելալ, բայց ելի վերքեց ավանք։ Չէ մի մոմենտ սկսանք այդ գյուղական туриզմի ուղղություն մի քիչ փորձել զարգացնել, Ստեփանինն հետ ենք փորձել համագործակցենք, նույն այդ տողն ենք սկսալ պենանելը, տողին հետ ենք սկսալ գործանելու, բավական արդյունավետ է ու ուժը պիտի ավելի խորանայենք այսինքն այդ նույն master class-ն է նա ժինգալավ հաց թխելա, թուրնավ հաց թխելա, վեր մարդիկ արին յուրանց ցերքավը այդ կանանին։ կան Նոր իրականությունը իր մարտահրավերներն ունի եւ հայրենիքը փայփայել ցանկացող մարդիկ, որոնք էլ իրենց վախերն ու մտահոգություններն ունեն։ Սկզբից ճիշտն ասած շատ այլալ դիժեր հարմարվել էս ամեն ինչին հետ փորձալիս ինչ որ մին պոզիտիվնի պենջարիս, մին դրական պենջարիս, ասիս գոնե վերջինչը գոնե էս ինչը ամենից լավ լուրերից մինը իլալավ էր կատարովանք մնաց համես դիզափայտ։ Ամիջապես կրվից հետո ասամ վсё ես խոսքում տամ վեր մատաղ մեքենամ անիմ դելի ոզմա ճանապարհը Զանգելան ավենի ոզմա Գորիս ավենի քինամ դե հետո անցավ այդ մինամիսը ու մեկ էլ էլ հազնեցին Վադիմն ու կինը Կրիստինան իրականացրել են նաև Վադիմի պատանեկան երազանքը։ Բացել են իրենց ընտանեկան ռեստորան-սրճարանը։ Թումանյան գինետոնն այժմ իրենց ընտանեկան բիզնեսն է, բայց այստեղ էլ խնդիրները քիչ չեն։ Դեկտեմբերին հրդեհ բռնկվեց կարճ միացման պատճառով։ Գույքի մեծ մասը այրվեց, բայց չեն ընկճվում։ Նոր ուժերով են փորձում կառավարել իրենց սիրելի գործը։ Պատերազմից հետո հստակ որոշում են կայացրել՝ մնալ Արցախում այդ վաղտ արդեն իսկականից շատ այլալ դիժեր ու вообще մտածած վեշտագործն էլի այլ ստեղը ապրելի մասին էլս էլ արդեն մի ձև մտածել բայց իրոք դռնելու աստեղ ապրիս թայլի տիտետի ամիս ամիս ինչու է հերթավ հազնելու ու տակ է մնա Ստեփանակերտը մի նեղ ճանապարհա վերևեր թորքնա հսկում Բայց անգամ այս իրականությունը չի հուսահատեցնում։ Արցախում են իրենց զբոսաշրջային եւ ռեստորանային ворթեգրած ուղությունները զարգացնում են։ Մեր կողքին Վադիմ Բալայանն է։